الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد Doista svaka zahvala pripada našem gospodaru Allahu subhanahu wa ta'ala, salavat mir i selam na Allahu poslanika, Allahu miljenika Muhammeda alaihi salatu wa salam, njegovu časnu porodcu, njegovu uzorte ashabe i sve ljude koji slijede put istine sudnjega dana. Uvažna braći i poštovani sestre, uvažni gledatelji, Srijeda je sat vremena prije akšam namaza. Družimo se sa knjigom Rijadu Salihin, Vrtovi pobožnjaka. Za one koji imaju knjigu ovog formata na 313. stranici, <clears throat> jedno veoma, veoma lijepo, interesantno poglavlje, 69. poglavlje poželjnost osamljivanja u vremenu nereda ili bojazni od smutnji u vjeri ili padanja u zabrane i sumljive e, poslove. Imam Ennevi Rahmetullah Jelih u posljednjem poglavlju govorio o jednom također lijepom, veoma poglavlju, govorio je o ostavljanju sumljivih stvari. Pa nakon što je završio sa tim poglavljem, prelazi na jedno izuzetno lijepo poglavlje, to je pošto je od strane Allahu poslanika ali se letu selam nagovješteno više i rodostojni hadisa da će pred kraj Dunjaluka, pred sudnji dan nastupiti teška vremena, vremena smutnji, vremena izazova, vremena fitni, vremena grijeha, vremena e, kada će se teško biti snaći čovjeku vjerniku, Allah poslanik ali se selam izrekao je mnoge hadise u kojima je umet svoj, svoje sljedbenike usmjeravao kako i na koji način će se ponašati u tim teškim vremenima. Zato ćemo naći da skoro pa u svim hadijskim zbirkama, počeš od Buhari, muslima i drugih, imamo jedno kompletno poglavlje koji se zove Kitabul Fiten, poglavlje smutnji, koji će nastupiti u ummetu i svakako, e, ne neminovno se tu citiraju hadisi koji govori, koji ukazuju, koji daju smjernice kako i na koji način da se čovjek ponaša u tim tešnjim vremenima, pošto ova naša vjera je potpuna, savršena, Allah poslanik ali se letu selam nije ostavio niti jedno zlo, a da umetu nije ukazao na njega, niti je ostavio neki hajr, a da nije umetu ukazao na njega. Pa tako isto i ova pitanja, e, pošto Allah poslanik ali se letu selam nagovijestio dolazak teških vremena, vremena smutnji izazova, Allah poslanik ali se letu selam e, spomenuo je i kazao je kako i na koji način da se čovjek ponaša u tim vremenima. Pa znači imam Nevi Rahmetullah Jalihi u ovom poglavlju, iako nakon ovog poglavlja dolazi jedno opet drugo poglavlje koje je slično, odnosno odgovor ovom poglavlju, a to je vrijednost miješanja sa ljudima. U ovom poglavlju govorimo o tome kako je pohvalno i lijepo za određene osobe, o tome ćemo poslije govoriti, kada nastupi vremena smutnje i izazova, da se ljudi malo izoliraju od naroda, da se izoliraju, izoliraju od e, izazova, od smutnje, od grijeha. Zašto? Da bi sačuvali sebe i svoju porodicu i svoj din. Jer je čovjeku najbitnija stvar njegova vjera, njegova porodica, njegov život. Pa u datom momentu, kada nastupi vremena znači teška, kada se čovjeku teško orijentisati zbog iskušenja, zbog grijeha, zbog izazova, zbog problema na ulici, povalno je u datom momentu da se čovjek malo fizički izolira od društva. Prvi ajet koji je citirao imam Nevi u ovom poglavlju, <clears throat> jedini ajet, jesu riječi uzvišnog Allaha, ferru ila Allahi inni leku minu nediru mubin, zato požurite Allahu, ja sam vam od njega da vas javno upozorim. <clears throat> Zato požurite Allahu. Ovaj ajet i nije nešto eksplicitno vezan za ovo poglavlje, ali generalno govori o tome da čovjek treba da se vezuje za Allaha, treba da znači bježi svome gospodaru Allahu subhanahu wa ta'ala, naročito kad su pitanje teška vremena, smutnje, izazovi, grijesi, kada se čovjeku teško znači najprioritetnije mjesto gdje bi čovjek trebao da stremi jeste vezivanje svoga srca za uzvišenog Allaha subhanahu wa Mi definitivno, definitivno, možda će doći mnogo teža vremena, ali definitivno danas živimo u izuzetno teškim vremenima, u vremenima kada onaj ko praktikuje vjeru, on se smatra nazadnim u vremenima islamofobije, kada se ljudi boje islama, u vremenima kada se islam, iako tako plemenita, tako potpuna, tako savršena, tako e, sveobuhvatna i uvijek univerzalna vjera, ona se pokušava na svjetskoj sceni prikazati kao ekstremna i tako dalje. Pa oni koji praktikuju vjeru definitivno, sigurno će biti izloženi velikim iskušenjima, pa jedan od metoda i načina kako se spasiti jeste da čovjek se što više vezuje putem ibadeta, putem dovije, putem namaza za uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. <clears throat> 597. hadis od Sa'da ibn Abi Waqasa radijallahu ta'ala se prenosi da čuo Allahu poslanika ali salatu selam kako govori Allah voli bogobojaznog, širokogrudnog i nema, nenametljivog čovjeka, hadis bilježi imam muslim. <clears throat> hadis, eh, hadis od Sa'da ibn Abi Waqasa koji bilježi imam muslim, da Allah poslanik ali se ratu sran, spominje tri kategorije ljudi koji voli uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala. Prva stvar jeste bogobojazan insan. Takvi ljude voli uzvišeni Allah, ljudi koji poštuju Allahove granice. Ljudi koji čine ono što je naređeno, ljudi koji ostavljaju ono što je zabranjeno, jednom riječu kazano, ljudi koji neprestano žive po onome što od njih traži njihov gospodar. Ljudi koji su neprestano svjesni da ih vidi njihov gospodar. Ljudi koji su svjesni da će jednog dana biti proživljeni nakon njihove smrti i da će strogi račune polagati za svaku sekundu svoga života i za svaki korak u svome životu. Pa kaže Allah, poslanik, Allah voli bogobojaznog i širokogrudnog. Inna Allahe yuhibbul abde et Širokogrudan, insan koji je zadovoljan insan koji je grudan, insan koji nije zavidan. Takve ljude voli uzvišeni Allah subhanahu zbog čistoće njihovih grudi. Ljudi koji su zadovoljni sa onim što imaju. Ljudi koji su e, očistili svoja prsa da nemaju u njima zavisti prema ljudima koji ih okružuju. Pa Allah subhanahu tada, po riječima Božih poslanika, voli ljude koji su bogobojazni, poštuju Allahove granice, Voli ljude koji su širokogrudni, koji su zadovoljni. I voli ljude el hafij. Ovaj termin el hafij ovdje je e, prevedeno nenametljivog čovjeka. Kako se misli ovdje el hafij, nenametljiv insan koji je jednostavno neprimjetan, ne ističe se, ne strši. Allah najbolje zna, možda je zbog toga imam nevi ovaj hadis citira u ovom poglavlju, Znači, ovo je poglavlje poželjnost osamljivanja u vremenu smutnji. Pa kaže Allah Allah voli pobožne, voli širokogrudne i voli nenametljive. Ne voli one koji puno strši, koji se hvališu, koji se nameću, koji žele da uvijek budu glavni i tako dalje. Voli one koji su malo sklonuti. Pa Allah najbolji zna ova riječ, ona je presudna. Zašto imam Enevi Rahmetullahi Alehi citirao ovaj hadis u ovom poglavlju? Allah voli one ljude koji su malo znači po strani, koji se ne ističu, koji imaju svoje ibadete, koji ne zna niko osim uzvišeni Allah, koji imaju dobra djela koja ne zna niko osim uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala. <clears throat> 598. hadis od Ebu Sa'ida al-Hudri radijallahu ta'ala se prenosi <clears throat> da je kazao <clears throat> neki čovjek upita ko je, koji je čovjek najbolji Allahu poslanić? Allahu poslanić ali se letu selam odgovori vjernik koji se bori svojim životom i metkom na Allahovom putu. Pita čovjek Boži poslanika, oni su rekli smo dosta puta, sami su bili jednostavni. Jednostavna pitanja da bi se potom i ponašali živjeli. Allaho poslaniće, gdje nam kaže ko su najbolji ljudi, zašto? Da bi mi bili takvi. Pa kaže Allaho poslanik, najbolji ljudi su oni koji su došli na nivo da svoj život i svoj imetak dadnu za islam. Bore se na Allahovom putu i svojim životom i svojim imetkom. To je vrhunac. Nema dalje u islamu. Da čovjek dođe na nivo i na stepin, da je spreman za Allaha i za njegovu vjeru, da dadne svoj život, da dadne svoj imetak. To je nas, definitivno. Pa kaže ovaj čovjek, <clears throat> a čovjek opet upita, a ko zatim Allahu poslanić? Kaže Allahu poslanik se salatu selam, čovjek koji se osami na jednom pustom i neneseljenom mjestu obožavajući svoga gospodara. Prvo nam Boži poslanik se salatu selam pojašnjava ko je najbolji čovjek pa kaže insan koji se bori žrtvujući sebe i svoj imetak. Nakon toga, kad su ga pitali, a ko je nakon toga? Allah poslanik kaže, čovjek koji se osami, povuče se. Vidjet ćemo u drugim rivajetima je došlo, ne uznemirava nikog, ne smeta nikom. Ljudi su sigurni od njegovih ruku, od njegovog zla, od njegovog jezika. Kaže čovjek koji se povuče negdje u neku dolinu, nenaseljenu, nema nikog, živi tu, robuje Allahu, odgaja sebe i svoju porodcu. Svakako, e, Islam je potpuni savršen. I mnogo puta smo govorili, nemoguće je Islam gledati kroz jedan hadis ili kroz jedan ajet. Tako i ovi ajeti koji će sada imam energiju citirati, ukazuju da je u datom momentu povalno i lijepo da se čovjek izolira, da nije u društvu. Kada dođe vrijeme kada će čovjek e, imati problema da sačuva svoju vjeru, ali imamo zato vjerodostojne hadise da Allah poslanik ali se se kaže mu'min, vjernik koji živi sa narodom i trpi njihove uvrede, živi sa njima, poziva i Allahu, poziva i znači u dobro, naređuje da čini dobro, da ostavi zlo, trpi njihove uvrede, on je, kaže, na većem nivou od onoga koji se distancira od ljudi i robuje Allahu Đelešanu. Pa je veoma bitno znači da hadise kada ih uzimamo, da ih ne uzimamo iz konteksta. Da ne uzmemo samo jedan hadis i da sada neko kaže, evo Boži poslanik je rekao, najbolji su ljudi koji se izoluju od društva, idemo mi sutra e, izolirati se od društva i tako ćemo živjeti. Da, ali kada i u koje vrijeme mi živimo u vremenu slobode i govora kada čovjek ima mogućnost da govori, da poziva ljudi, da, da im po, pojašnjava islam, zašto to ne iskoristiti? Pa znači ovih hadise treba shvatiti da kada dođe teško vrijeme, toliko teško vrijeme da čovjek će zaista se bojati za sebe, za svoju vjeru, tada je najbolje da se čovjek izolira, da se povuče od društva. <clears throat> U 599. hadisu Debu ide al radi radijallahu ta'ala se prenosi da Allah poslanik ali se ratu se rekao uskoro će najbolji imetak muslimana biti stado koji će voditi po vrhovima brda i pašnjacima bježeći sa svojom vjerom od smutnji. Hadis bilježi imam Buharija. Uskoro, kao samo što nije došlo vrijeme, znači Allah poslanik govori o budućnosti i ovo je jedan od hadisa koji potvrđuje istintost Božih poslanika, jer je mnogo, mnogo hadisa, stotina hadisa koje Allah poslanik izrekao govoreći šta će se desiti u budućnosti. I velik broj tih hadisa se do sad obistinio. Jedan od tih hadisa jeste ovaj hadis da Allah poslanik kaže samo što nije došlo vrijeme kada će e, insanu biti najbolji postupak njegov imetak, kaže Allah uskoro će najbolji imetak muslimana biti stado koji će voditi po vrhovima brda i pašnjacima, bježići sa svojom vjerom od smutnji. Najbolji imetak će biti da čovjek ima stado ovaca, da bude jednostavno izoliran od društva i da na taj način čuva svoju vjeru, bježeći od smutnji koja će zadesiti definitivno smutnja, najviše zadesi mjesta gdje, gdje ima veliki broj ljudi okupljen, svakako da su to e, veliki gradovi. Pa znači vidimo i ovaj hadis da Allah poslanik ali se letu sram nagovještava će doći teška vremena. U tim teškim vremenima najbolji imetak će biti da čovjek ima stado ovaca i da se odalji, da se izolira od društva čuvajući svoju vjeru. Jer je nama vjera najbitnija. Ja znam da će biti ljudi koji će ovo teško shvatiti, je li to Islam poziva da, da bježimo od civilizacije. Rekli smo, ove hadise treba ispravno razumjeti. Ali kada dođe 5 do 12, da se čovjek boji za svoju vjeru ako živi sa narodom, da, ako treba i izolirati se da bi sačuvao svoju vjeru do kraja života, da bi zaradio Allahovo zadovoljstvo i da, da bi zaradio vječni džennet. Ali mi opet se vraćamo, postoje drugi hadisi u kojima Allah poslanik ali se nam preporučuje da čovjek živi sa narodom, da se miješa, da ih poziva, da ih upozorava i da će imati takav veću nagradu od onoga koji je otišao, izolirao se. Ali nisu sva vremena ista i nisu svi ljudi isti. Jedan će čovjek kazati, za mene ovo teško vrijeme, ja ću se izolirati. Drugi će kazati, to meni uopšte nije teško. Ja, ja sam pun elana, pun emocije da radim, da pozivam ljude. U ovim teškim vremenima baš mi je velika čast da pozivam ljude. Pa insan znači, kao što kažu islamski učenjaci, hadisi koji govori o vremenu izolacije i vremenu miješanja sa ljudima, razlikuju se od osobe do osobe, od vremena do vremena, od mjesta do mjesta. Nisu svi gradovi isti. Nisu sva sela ista, nisu svi ljudi isti, nisu sva podnijeblja ista i nije vremenski period uvijek isti. <clears throat> Od Ebu Huriri radijallahu ta'ala anhu u 601. hadisu se prenosi da je Allah poslanik alaih salatu wasalam kazao jedan od najboljih načina življenja jeste život čovjeka koji se drži za uzde svoga konja i jašući na njim bori se na Allahovom putu. Kada god čuje kakvu huku i borbeni povik, on žurno zajaši svoga konja i odujiri na njemu želeći da u borbi pogine kao šehid ili da ga zadesi e, smrt na Allahovom putu. Allah poslanik se salatu wasalam opisuje opet i kaže jedan od najboljih načina života jeste da čovjek uvijek bude spreman i kada čuje povik potreba, negdje muslimanima je potrebno pomoći, da bude spreman da ide, da pomaži i da je spreman da dadi život na Allahom putu. Rekli smo da je to vrhunac Islama, da čovjek dođe na nivo, da je spreman ostaviti dunjaluk, spreman ostaviti svoju porodcu, žrtvovati sebe, svoj imetak, da ide, da to sve žrtvuje na Allahom subhanahu wa ta'ala putu. Kaže Allah poslanik dalje, isto tako, jedan od najboljih načina življenja jeste život onog čovjeka koji sa svojim malim stadom obitava na vrhu jednog od ovih brda ili u jednoj od ovih dolina, te klanja namaz, daje zekijat, obožava svoga gospodara sve dok mu ne dođe smrt i s ljudima sarađuje u dobru. Znači imamo jednu vrstu ljudi, to je jedan veoma dobar način življenja, jeste da čovjek bude neprestano spreman da se žrtvuje na Allahom subhanahu putu. Drugi insan jeste insan koji se odvojio malo sa svojim stadom, izolirao se od društva, redovno namaz obavlja, daje zekat, robuje svome gospodaru, Allahu subhanahu wa ta'ala, svoj život je uskladio po smjernicama uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Mi smo kazali, vraću moja draga, e, da nakon toga, evo imam Ennevi Rahmetullah Jalihi, e, spomenuo je 70. poglavlju u kojem je spomenuo samo jedan kuranski ajet, iako smatram da imam ne, i treba u ovom poglavlju spomenuti neke druge argumente, jedno veliko poglavlje, kaže ima nevi 70. To poglavlje, vrijednost druženja s ljudima i prisustvovanje džumama i namazima u džematu. Zadržavanje na mjestima gdje se čini dobro i skupovima u kojima se spominje Allah. Vrijednost obilaska bolesnika, prisustvovanje dženazama, pomoć e, potrebnicima, upućivanje neznanica, Znači Imam Enevi navodi ovdje u jednom naslovu poglavlja kako čovjek ima veliku vrijednost da se druži s ljudima, da im preporučuje dobro, da obilazi bolesnike, da klanja sa njima namaze, da pristuje zajedničkim e, džumama, bajramima, nama i tako dalje. Čovjek kada živi u jednom društvu, bez obzira što će biti iskušan, ali on ima mnogo, mnogo prilika da uradi dobro djelo. Da pomogne siromahu, da obiđe bolesnika, da klanja u džematu, i tako dalje. Pa čovjek kada živi u društvu ima mnogo prilika da uradi dobra djela koja neće imati priliku kada bude izoliran negdje u društva. Zato kažemo ispravno razumijevanje ovih hadisa jeste da postoje vremena kada znači čovjek se boji za svoju vjeru pa je povalno da se izolira od društva. Ali isto tako da se ljudi razlikuju. razlikuju se država od države, grad od grada i vrijeme od vremena. Zato kaže Allah poslanik ali salatu wasalam u vjerodostojnom hadisu Al-mu'minu alladhi yukhalitu an-nas wa yasbiru ala adahum a'zamu ajran min al-mu'min alladhi la yukhalitu an-nas wa la yasbiru ala adahum kaže Allah poslanik u vjerodostojnom hadisu i mislio sam da čimam imam An-Nawawi rahmetullahi alayhi ovaj hadis spomenuti u ovom poglavlju kaže Allah poslanik ali salatu wasalam doista mu'min koji se miješa sa ljudima miješa se sa ljudima, klanja sa njima namaze, e, sa njima trguje, sa njima radi, pozivaju hajr, odvraćaju od grijeha, obilazi bolesnike, pazi na sirotinju, pazi na rodbinu, odgaja djecu i tako dalje. Kaže čovjek koji se miješa sa ljudima i trpi njihova iskušenja, Danas biti mu'min, sigurno ćeš biti prozivan u novinama od prijatelja, od komšija, plaćenik, vehabija, bradonja, ovakav, gačonja, žena, nikab, e, plaćenici i tako dalje. To je veoma teško. Ali kaže Allah čovjek koji se druži sa narodom i trpi njihova, njihova uznemiravanja, većeg je stepena i veće je nagradi od onoga koji se izolira od ljudi i ne trpi njihova, njihova vrijeđanja. Pa smo rekli ponovo i vraćamo se toj tematici, znači shodno vremenu i prostoru i osobi. Neka osoba koja je slaba kaže za mene je teško vrijeme ja se ali generalno, generalno je pravilo da čovjek treba maksimalno da živi s narodom, da se druži s narodom, da poziva ljude, da ukazuje na zlo, da maksimalno se pokušava e, aktivirati da radi neko dobro djelo u društvu, pa makar to iziskivalo da nešto osabura i da bude vrijeđan. Jer je to veća nagrada. Ali ako čovjek znajući sebe kaže ja više ne mogu, bojim se za svoju vjeru, naša vjera je najpreća i znači e, onaj ko to može razumjeti nek razumije, onaj ko ne može razumjeti e, problem je do njega. <clears throat> Svakako, mi ćemo u nastavku našeg druženja spomenuti nekoliko veoma bitnih stvari koji su nam potrebne e, u periodima smutnje iskušenja. Mi definitivno živimo u teškom vremenu, vremenu kada se proširio nemoral, vremenu grijeha, vremenu prevari, vremenu neznanja, vremenu džehla, vremenu kada su ljudi ostavili najveće postulate dina i vjeri. Hajde da se ljudi poigravaju sa nekim, nazovimo i sitnim stvarima. Ljudi se poigravaju sa zadnjim karikama. Allah poslanik Ali se lepo kaže otpada će karike Islama, karika po karika. Zadnja karika Islama koja čovjeka drži za vjeru jeste na nas. Danas koliko je ljudi koji kažu muslimani ne klanjaju. Allah poslanik kaže zadnja karika koja te drži za Islam jeste nas. Pa su ljudi ostavili zadnju kariku. Pa su ovo teška vremena. Koliko je samo prevari, koliko je grijeha, koliko je nemorala, koliko je alkohola, koliko je kladionica. Znači na svakom koraku. Pogledajte samo politiku, pogledajte iskušenja, pogledajte ubijstva, pogledajte nemoral, pogledajte samo kako, kako su mediji uspjeli ovu plemenitu, ovu lijepu, ovu potpunu, ovu savršenu, ovu univerzalnu vjeru, vjeru rahmeta, vjeru milosti, da je prikažu na svjetskoj sceni da je to vjera terora. Znači, ko išta zna o islamu, koji je ikada u životu otvorio knjigu, bilo koju knjigu vjerodostojnu islamu, zna da je vjera islam vjera i milosti, vjera, vjera rahmeta, vjera pravednosti, vjera respekta, vjera poštovanja, vjera suživota. Ali, znači, neprijatelji čovječanstva. Oni koji islam kalje, oni su neprijatelji čovječanstva. Jer čovječanstvo danas ne može spasiti ništa do islam. Pa oni koji blate islam i ljudima ga prikazuju e, negativnim, oni su neprijatelji čovječanstvu cijelom. Ne žele da čovječanstvo shvate istinu, pa da čovječanstvo živi u miru, u ljubavi, u slozi. Jedini način, nek to razumije ko hoće, nek ne razumije ko hoće, jedini način da ljudi žive sretno i zadovoljno, spokojno, jeste onda kada spoznaju svoga gospodara, jeste kada žive po principima posljednje vjeri, kada žive po posljednjoj poslanici po islamu. Nama je veoma bitno eh, da ako znamo da nam je Allah poslanik ali se letu wasalam nagovijestio dolazak, dolazak teških vremena, ako nam je Allah poslanik ali se letu wasalam spomenuo da će doći teška vremena i mi osjetimo da živimo u teškim vremenima, ko što je jasno više znači kod dan da živimo u teškim vremenima, kako da se ponašamo u tim vremenima? Da bi sačuvali šta? Da bi sačuvali svoju vjeru. Nama je vjera najskuplja. Da vidimo šta su islamski učenjaci kazali. Islamski učenjaci rekli smo neminovno i, i nezaobilazno u svojim hadijskim zbirkama uvijek spominju poglavlje, poglavlje smutnji, poglavlje izazova, gdje su govorili kako i na koji način čovjek treba da se ponaša kada nastupi teška vremena. Pa pošto insanu vjera najskuplja, čovjek treba da se E, brine o tome kako i na koji način da sačuva svoju vjeru. Vidjeli ste kako čovjek kada nastupa e, jesi pa počne zima, kako čovjek se na vrijeme priprema za auto. Jesam li na vrijeme promijenio bateriju, jesam li na vrijeme promijenio grijače, jesam li na vrijeme stavio antifriz, ako ne stavim antifriz, smrznut će voda, ode motor, ode belaj. E tako insan, na vrijeme treba da se educira, da uči, Šta je Ulema rekla? Šta je poslanik Ali Sedatu Sram kazao? Kako u ovim teškim vremenima smutnje izazova da se ponašam da bi sačuvao nešto najskuplje? Najskuplja mi je stvar Islam. Najskuplja mi je stvar din. Jer od toga mi zavisi moj ahiret, moja vječnost. Ma indakum fed, wa ma inda Allahi Ono što vi imate, to je prolazno. Ono što kod Allaha, kod njega je vječnost. Pa znači čovjek treba da zna kako i na koji način, kako i na koji način da se čuva i da se ponaša u teškim vremenima. Evo nekoliko savjeta. Prva stvar, da se maksimalno, da se maksimalno druži sa Kur'anom, što više razmišljajući, učeći, učeći Kur'an, živeći sa Kur'anom, razmišljajući o njegovim poukama i praktično sprovodeći u praksu ono što od nas Kur'an traži svakako jedna od najbitnijih stvari koja je protkana kroz cijeli Kur'an jeste bogobojaznost. Da se čovjek neprestano natječi u bogobojaznost. Inne ekramekum inda Allahi etkakum, kod Allaha su najbolji, oni koji ga se najviše boji. Pa je čovjeku danas i tekako potrebno da bude od onih ljudi koji se istinski Allaha boje. Kaže Allah poslanik jednom ashabu, ittaqillaha hajthu kunt, boj se Allaha ma gdje bio. To nam je danas i kako potrebno kada imamo ovu tehnologiju, pa sjediš u kući, nema nikoga, a ti kao da si, imaš mogućnost, znači, dodira sa cijelim svijetom, putem mobitela, putem, e, putem YouTube-a i tako dalje, čovjek može vidjeti šta hoće, uraditi šta hoće. Pa nam je bitno da se Allaha bojimo kada nas niko ne, ne vidi. Inne ledine jahšavna rabbehum bil gajb. Oni koji se Allaha boji, kada ih niko ne vidi, njima pripada oprost i velika nagrada. Lehum wa ajrun Njima je oprost grijeha i njih čeka velika nagrada. Pa znači u teškim vremenima što više vremena posvetiti Kur'anu, izučavajući Kur'an, razmišljajući o njegovim poukama, živeći po njegovim smjernicama. Druga stvar, <clears throat> da se čovjek zaokupira činjenjem dobrih dijela. Nažalost, velik broj ljudi e, padne u neke izazove, u smutnje, u probleme onog momenta kada je, ima mnogo slobodnog vremena. Pa čovjek treba, nakon što završi svoje dunjaluške potrebe, svi imamo potrebe za egzistencijom, da zaradimo e, čime ćemo e, obezvijediti osnovne potrebe svoje poroci. Nakon toga dolazi neki period odmora i slobodnog vremena. I tada čovjek treba u granicama, znači da se odmori, da se zaposli određenim dobrim dijelima. Da li će to biti obilazak bolesnika, da li će to biti pozivanje ljudi u islam, da li će to biti širenje islama, da li će to biti... Znači da čovjek bude jednostavno, e, neprestano potreba dunjalučka, fe ida ferate, fansa. Kada završi sa jednim dobrim dijelom, nakon toga <clears throat> počne raditi neko dobro, drugo dobro dijelo. Pa znači kad čovjek završi sa pitanjem egzistenciji, da u slobodnom vremenu znači pokuša da popuni činjenjem dobrih dijela. Da li je to post dobrovoljni, da li je to namaz, da li je to zikr, da li je to učenje Kur'ana, da li je to predavanje, da li je to bila za krodbine, da li je to posjeta bolesnicima i tako dalje. Pa je veoma bitno da se čovjek zaposli nečim što će mu koristiti, a s druge strane neće biti e, u besposlicama besposlice su veliki problem današnjici. Kada ljudi sjede satima, satima ne znaju šta će. I normalno, tada ćemo šetan doći, uđi na YouTube, pogledaj porno film, otiđi na ovu stranicu, otiđi ondje, e, javi se ovoj frendici, javi se ovom frendu, imaj pet profila, na jednom si ovakav, na jednom si muško, na jednom si žensko i tako dalje. Zašto? Zato što ima slobodnog vremena. Koliko je dnevno proučio Kur'ana, koliko je dnevno zikrio, koliko je dnevno klanjao namaza, koliko je obišao rodbine, koliko je uradio i tako dalje. Mi kada bi svoj život popunili dobrim dijelima, ne bi imali vremena za šeitanluke, ni za filmove, ni za serije, ni za utakmice, ni za e, pornografiju i tako dalje. Pa je veoma bitno da čovjek svoj život upotpuni dobrim dijelima. Isto tako, <clears throat> veoma je bitno u teškim vremenima da čovjek neprestano, neprestano napreduje kada u pitanju edukacija. Edukacija, edukacija. Jedna od najbitnijih stvari u vremenima smutnje izazova jeste edukacija. Danas, hvala Allahu Đelešanu, kao što vidimo, Možda sada ima ljudi koji gledaju ovo predavanje iz Australije, neko gleda iz Amerike, neko gleda e, sa istoka, neko sa zapada. Je li teško da čovjek odvoji sat vremena i da uči nešto o Allahovoj vjeri? Pa nam je veoma bitno u vremenima smutnje izazova da čovjek ima period u kojem će učiti Allahu vjeru. Da ima period u kojem će se družiti sa učenim ljudima. Jer je ovo teško vrijeme. Čovjek čuje ovdje se desilo ono, desilo se ono, desilo se ovako, desilo se onako. Jednostavno pogubi se. Ali kada sjedi sa učenim čovjekom, pa mu on poslaže stvari. Jedan, dva, tri, četiri, ponašaj se ovako i tako dalje. Pa je veoma bitno da čovjek ima vrijeme za edukaciju. Kada će čitati, kada će slušati predavanja, kada će obilaziti učene ljude i kada će se družiti sa dobrim ljudima. Veoma bitan moment. Isto tako, <clears throat> u teškim vremenima, vremenima smutnje, vremenima izazova, veoma je bitno da čovjek bude, <sighs> ajde da kažemo, da je njegova osnova i temelj znači nepožurivanje. Mi živimo danas u vremenu gdje ljudi jednostavno zbog brzine života, zbog brzine komunikacije, čovjek je čuo nešto, odmah reagira, odmah piše, odmah komentariše i tako dalje. Dok u vremenima smutnje izazova čovjek treba malo da stvari, hajde da kažemo, usporava, da malo osaburi, da malo sačeka, da malo popije vode i da je drži malo u ustima u smislu, znači kao metaforično, da malo, da se suzdrži malo. Mi danas imamo veliki problem. Desila je se određena stvar, svi odmah hoće da reagiraju. Dok kada pogledamo u, u, u prve generacije, vidjet ćemo da, da nisu tako mm, gledali na stvari. Pa čovjek znači treba u ovim teškim vremenima lagano, ako se nešto i desilo, čekaj, polako, lagano, da vidimo šta kažu stariji od mene, šta kažu iskusni od mene, šta kažu učeniji od mene i tako dalje. Zašto ja moram kazati svoje mišljenje? Onog momenta kad kažeš svoje mišljenje, gotovo je. Zapisalo je se da si ti to kazao. Sve dok šutiš, ti nisi odgovoran. Ali kada kažeš, svojim riječima možeš izazvati problem, smutnju i tako dalje. Pa u teškim vremenima čovjek treba najviše da sabura. Treba da stvari znači spušta na zemlju. A ne da bude od onih ljudi koji će, e, ne daj Bože, doljevati ulje na vatru. Zato ćete vidjeti u hadismu u kojima Allah govori e, o vremenima smutnje, kaže Allah poslani, kada nastupe vremena smutnje, onaj koji sjedi bolji od onoga koji je ustao, onaj koji je ustao bolji od onoga koji trči on i tako dalje. Pa ćemo vidjeti da Allah poslanik preporučuje što manje pokreta u smislu aludirajući nemojte učestvovati. Imate ljudi koji su kao zapijete strijele, kao zapijete puške. Samo čekaju gdje će nešto biti, odma reagira. Pa insan treba da ne bude od takvih. Da bude od ljudi koji spuštaju stvari na zemlju lagano, polako. Zašto moram ja u svemu učestvovati? Zašto ja moram sve komentirati? Zašto ja moram sve znati? A znam da ne znam sve. Imate ljudi koji su studirali, rećemo, informatiku. Ali on zna sve. On zna i politiku, on zna i vjeru, on zna i daje, on zna... Sve živo zna. Nemoguće. Dragi moji brate, preispitaj se zašto si kompetentan. Govori ono što znaš, ali ono što znaš naučno. Mi mislimo da sve znamo. Pogotovo kada je u pitanju vjera. Pa insan treba, znači, u vremenima smutnje izazova jezik za Isto tako, <clears throat> u vremenima smutnje izazova čovjek treba da pazi svoje ekstremitete, mnogi, a jedan od njih je jezik. Allah kada se ratu sram govijestu i kaže da će doći vremena smutnje izazova kada će jezik i njegovi plodovi biti gori od udarca sablji. I danas je tu vrijeme. Vrijeme medija. Vrijeme mogućnosti da svako kaže šta god želi. Bez obzira bio kompetentan ili ne. Bez obzira znao se njegov identitet ili ne. Pa u vremenima smutnje čovjek treba da pazi svoj jezik. Allah poslanik ali se letu kaže ko meni garantuje za ono što je u njegovim ustima i ko mi garantuje za spolni organ, ja njemu garantujem džennet. U drugom hadisu Allah poslanika ali se vratu sram kaže čovjek će kazati jednu riječ. Riječ. Neće obraćati tu riječi pažnji. Zbog te riječi će biti bačen u džehennem dublje nego što je od istoka do zapada. Zbog jedne riječi. Zato insan treba da pazi šta govori, kako se ponaša. Najveći problem, rekli smo, jeste činjenica da ljudi u današnje vrijeme, zato što im je omogućeno putem društvenih mreža, žele da komentarišu sve. Čovjek mora da zna svoje granice, da zna šta je studirao, da zna šta je učio, da zna šta je čitao, da zna za šta je kompetentan i o tome može govoriti. Ali nažalost, nažalost, velik broj ljudi ne zna svoje granice. Pogotovo kada je u pitanju vjera. Velik broj ljudi nikada u životu nije pročitao ništa osim Mihal. Velik broj ljudi nije ni Mihal pročitao. I najveće učenjake planete on postrojava. Ja mislim ova je pogriješio, ja mislim ova je ovakav. Zašto je ovdje, zašto je ondje? Možda velik broj vas ima imao priliku da vidi komentare na video materijal koji sam ja snimio na mazu. Pa dođu ljudi koji najdeblju knjigu koju su pročitali u životu i nju nisu su pročitali je Il Mihal. A Il Mihal Mašala, to je jedna velika korisna knjiga, ali ipak e, znači naučni nivo Il Mihala je da je to knjiga koja nema ni jedne fusnote. I onda dođe čovjek i kaže, ja sam naučio Il Mihalu ovako, a ti si rekao onako. Dragi brate, zar ne osjetiš da letiš tamo gdje ti nije mjesto? Zar ne osjetiš da ideš u more u kojem nisi spreman da se kupaš? Ne znaš tamo da plivaš. Zašto stvari non stop gledamo crno-bijelo? Ja naučio ovako sve drugo neispravno. Otvori knjige, pogledaj, sjedi, uči. Nemoj odmah trčati. Otvori, otiđi 15 dana u knjižnicu. Uzmi 10 knjiga, čitaj, pa malo otvori vidike. Pa ćeš vidjeti da stvari nisu tako uske kako mi na njih gledamo. Ja sam naučio i Mihalu ovako, sve mimo i Mihala je neispravno. Pa ljudi leti. Haj što ljudi leti, ljudi vrijeđaju, ljudi psuju, ljudi potvaraju. Halo vi koji klanjate od te godine, halo vi prodani, halo vi plaćenici, halo vi s bradama, halo i tako dalje. Čovjek te nikad vidio nije. Čovjek te nikad u životu s popio kavu, nije on pričao o tebi kao da je s tobom čitav život. On zna gdje si bio 93. I on zna da si ti plaćenik. I on zna, a u osnovi ne zna ništa. Nije svjestan da svojim jezikom, svojim pisanjem, svojom tastaturom, svojim mobitelom dijeli ljudima dobra djela. Pa čuvati svoj jezik u vremenima smutnje i izazova. Ne nadoljevati benzin na vatru. Već nam vatra umetu gori i to dobro gori, kuća umeta gori. I onda mi dođemo i ono malo što imamo ljudi u umjetu koji nešto radi, e, ajde da ih malo kanđijamo. Ajde da ih malo mi popravljamo. Zato ćete vidjeti, najviše kritike imate od ljudi koji ništa ne radi. Oni ljudi koji su najaktivniji na internetu, koji najviše komentarišu, upitaj ga, molim te da nam reci šta si ti uradio za umet? Šta si ti u životu uradio za islam? De molim te, kaži nam svoj životni projekat. Zašta ti živiš? Pa ćete vidjeti, nema prazno. Kako će imati kad 24 sata i na internetu? Samo komentariši. Od politike, od vjere, od daje, od i tako dalje. Najviše komentarišu ljudi koji ne znaju šta će od sebe. Pa čuvati u ovim teškim vremenima svoj jezik. I za kraj, čovjek treba u ovim teškim vremenima što više svoje srce vezivati za uzvišnog Allaha Znači, u teškim vremenima što više ibadeta, što više zikra, što više dovi. Dova je jedan zapostavljen ibadet, a kao što je došlo u hadisma Božih poslanika, ali se letu nam, et du'a'u, huval ibadet, doista je dova najbolji ibadet. Pa čovjek u tim teškim vremenima mnogo, mnogo srce vezivati za Allaha Đelešanu u ovim teškim vremenima što više se vezivati za Allah. Od njega tražiti. Allahov poslanik je bio poslanik. Allahov poslanik je najbolji rob. Allahov poslanik je uzdignut iznad sedmog neba. Razgovarao sa gospodarom Allahom subhanahu wa ta'ala. Allahov poslanik je svojim očima vidio džennet. Vidio je svojim očima džehennem. Svojim očima je vidio Džibrila alihi salatu wasalam. Treba li reći jeqin? Treba li reći ubjeđenje? Treba li reći stepen od toga? da je Muhammed Ali Selam razgovarao sa Allahom. Da je toliko muđiza desilo se njemu u počast. I opet Allah poslanik najčešće je dovio Allahu subhanahu wa ta'ala Ja mu kalibel kulub wal absar thabit kalbi ala dinik Gospodaru moj, ti koji prevrćeš ljudska srca, učvrsti moje srce na putu istine. Pada da čovjek u ovim teškim vremenima što više se vezuje za Allaha. Na svakoj seždi da plaći. Gospodaru, sačuvaj mi moj din. Gospodaru, sačuvaj mi moju vjeru. Teška su vremena. Ljudi učeni se ne mogu snaći. Gospodaru, učini od onih ljudi koji će vidjeti istinu istinom. Gospodaru, učini od onih ljudi koji će vidjeti neistinu neistinom. In kullahe, jeđa lekum furkana. Ako se vi budete Allaha bojali, Allah će vam dati furkan da vidite jasno gdje je istina od neistine. Pa nam danas treba da se ljudi u ovim tišnim vremenima posvijeti sebi, da se posvijeti samo odgoju, da se posvijeti što više ibadetu, što više zikru, što više na fili, što više dovi uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Uvažna braćo i poštovane sestre, otprilike, eh, pošto nam ovaj termin eh, eh, u ovom ljetnim računanjem vremena malo je nezgodan, pa ćemo ovdje ako Bog da se i zaustaviti. Molim uzvišnog Allah subhanahu wa da nam bude e, na pomoći. Molim ga subhanahu wa da nas uči na putu istine kraju. Subhanike, Allahumma da bihamdike, ešhedu in la ilaha ila ente stagfiruke, wa etubu ilik.